บุ๊กทู เจ็ดสิบสี่ตุจูปุลุอัมปัดขอร้องให้ทำอะไรบางอย่าง m ม m i n t a s ซ s u วตุ คุณช่วยตัดผมให้ผมได้ไหมครับ b ิซากะอันดา memotong rambut saya อย่าให้สั้นเกินไปนะครับ tolong jangan terlalu pendek สั้นอีกนิดนะครับ tolong lebih pendek lagi ช่วยล้างรูปให้ได้ไหมครับ Bisakah Anda mencetak foto? รูปอยู่ในซีดีครับ Foto-fotonya ada di dalam CD รูปอยู่ในกล้องครับ Foto-fotonya ada di dalam kamera ช่วยซ่อมนาฬิกาให้ได้ไหมครับ Bisakah Anda memperbaiki jam? กระจกแตก kacanya rusak แบตเตอรี่หมด baterinya kosong ช่วยรีดเสื้อตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Bisakah Anda menyetrika kemeja ช่วยซักกางเกงตัวนี้ให้ได้ไหมครับ Bisakah Anda membersihkan celana ช่วยซ่อมรองเท้าคู่นี้ให้ได้ไหมครับ Bisakah Anda memperbaiki sepatu? ขอต่อบุหรี่หน่อยได้ไหมครับ Bisakah Anda memberikan korek api pada saya? คุณมีไม้ขีดหรือไฟแช็กไหมครับ Anda punya korek api batangan atau korek api otomatis คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมครับ Apakah Anda punya asbak คุณสูบซิก้าไหมครับ Apakah Anda mengisap cerutu คุณสูบบุหรี่ไหมครับ Apakah Anda mengisap rokok คุณสูบไปไหมครับ Apakah Anda merokok dengan pipa?